Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. Выезд старшыні Саюзу пісьменнікаў у Владзіміра Некляева ў варшаву ажывіў цікавасць да гэтай арганізацыі. Цяпер усе толькі і варожаць, вернецца, не вернецца. Апошнія гады СП павольна пікіраваў уніз. То ў яго забралі дом літаратара, то ягоным часопісам урэзалі фармат, то ягоным членам зменшылі аўтарскія ганарары. Рэакцыя пісьменнікаў на ўсе гэтыя рэпрэсіі лукашэнкавага рэжыму і ў малой ступені не была адэкватнай. Пісьменнікі маўчалі. Хадзілі па інстанцыях прасіць грошай, пераконвалі прэзідэнта ў неабходнасці шанаваць родную літаратуру. Увогуле маруднае падзенне саюзу пісьменнікаў пачалося яшчэ ў часы гарбачоўскай перастройкі тады сп адмежаваўся ад маладых літаратараў з іхным радыкальным антысавітызмам і незалежніцтвам і такім чынам страціў манаполію на беларушчыну якую меў у савецкія часы тады на кожным з'ездзе гучалі выступы ў абарону мовы і нацыянальнага школьніцтва і гэта было адзінае ўвогуле публічнае месца дзе такія прамовы маглі прагучаць але пасля такіх месцаў стала шмат. Затое ўступленне ў саюз пісьменнікаў, якое лічылася сур'ёзным асабістым дасягненнем, ператварылася ледзьве не ў ганебнае сведчанне канфармізму. А канфармізм, дарэчы, быў уласцівы саюзу заўсёды. І выяўляўся не менш спецыфічнае аксёння і 10 і 20 гадоў таму. Саюз заўсёды умеў здзівіць як мужнымі ўчынкамі асобных сваіх членаў, так і угодлівасцю калектыву. Дастаткова згадаць апошні выпадак, калі група імянітых паэтаў, замест таго, каб паехаць на традыцыйнае купалава свята ў вязанку, адправілася чытаць вершы да новага помніка Пушкіна ў Менску. Бо там было ўсё высокае начальства, а ў прыдачу чакаўся лужкоў Лужков, что правда, не приехал. Сегодня про союз письменников я запытался у опошнего, кто туда и уступил. Литерально месяц тому у поэта и сталого автора нашей Нивы Славомира Адамовича. Что такое сегодня уступить у СП? Что это значит у Огуля и для тебе у приватности? Кожный, кто сегодня уступает в союз белорусских письменников – мае і свае спецыфічныя і агульныя для ўсіх астатніх прэтэндэнтаў на членства інтарэсы і спадзелы. Грамадзянін пенсійнага ўзросту, які заяў УСП на крэмзаў раней, чым свой графаманічны зборнічак тэкстаў, спадзяецца, што па смерці яго пахаваюць як беларускага пісьменніка. Амбіцыйны акселерат з гуманітарнага ліцэю – спадзяецца, што членства ў СПБ дапаможа яму пралезці ў тыя шчыліны, куды ён яшчэ не пралез з-за маладых гадоў. Адстаўны палкоўнік афганскай кампаніі, уступіўшы ў саюз, спадзяецца хутчэй прыстроіць свае мемуары, якія насамрэч павінен быў напісаць сержант. Ну і графаман марыць таксама пра сваё графаманскае. Здаецца, до 1998 году уступленне ў СПБ давала трывалую надзею на больш-менш хуткае атрыманне казённай кватэры ў Менску. Як сведчыць тэлефонны даведнік гэтага году, выдадзены мне незадоўга да майго ўласнага ўваходжання ў беларускую пісьменніцкую арганізацыю, апошнімі хто паспеў атрымаць сталічныя кватэры ў доме нумар 117 па вуліцы Слабадской, сталі 12 сяброў СП. Асабіста я першую рэкамендацыю ў Саюз здабыў у 1990 годзе ад колішняга дэкану філалагічнага факультэту БДУ Алега Лойкі. А вось гістарычны момант напісання заявы с памяти стерся. Таким чином, уже десяток годов тому Адамович был не супроть того, как стать полноправным сябром одной со старейших творчих организаций в Беларуси. Правда, было жаданне прийсці в СП не с пустыми руками, не с книжечкой вершаваных дрындушек, а с больш важким литературным доробком. Думалось, што галоўнае пісаць пісаць добра і яшчэ лепш а калі з'явіцца якасны прадукт то сябры спб работу маю заўважыць належным чынам ацэніць і мажліва паклічуць у сваю пісьменніцкую грамаду на жаль ці на шчасце але грамадзе было пляваць нават тады калі я на аўтар трох паэтычных зборнічкаў, паўгоду стаяў у пераходзе пад круглай плошчай, што ў Менску, зарабляючы на жыццё продажам недзяржаўных перыёдыкаў. Сёння, калі моя біяграфія ўжо напоўнена неверагоднай для сучаснага беларуская пісьменніка фактурай, мяне нарэшце прынялі. Прынялі ў парусе агульнага беларускага крызісу, літаральна праз некалькі дзён пасля ад'езду ў Польшчу старшыні СПБ паэта Уладзіміра Някляева. І напярэдадні так чаканага людзьмі дня 20 ліпеня, апошняга легітымнага прэзідэнцкага дня. Гэта азначае, што нават атрымаўшы пісьменніцкі білет пад нумарам 578, расслабіцца я не патраплю. Больш за тое. Калі пасля 20 ліпеня мяне ізноў не сцягнуў палітыка патрыятычныя практыкаванні, то ўжо восенню, прыхапіўшы з сабою новенькую ксіву і шосты зборнік вершаў, я пастараюся выехаць у ЗША, каб зарабіць там на кватэру ў нармальным, непрэзідэнцкім доме у цэнтры Мску. Зрэшты, маё ўступленне ў саюз пісьменнікаў Беларусій гэта яшчэ адна прадуманая правакацыя. Каб не ўмёрлі. Славамир Адамович распавёў пра сваё ўступленне ў саюз пісьменнікаў з уласцівым для паэта патасам карыстаючыся з удзелу славаміра ў нашай перадачы я не мог не спытацца у яго пра сённяшні літаратурны працэс даволі забытае дарэчы азначэнне тым не менш хто на думку больш чым прыкметнага ўдзельніка гэтага працэсу сёння стварае істотныя літаратурныя здабыткі якая роля ў гэтым саюзу пісьменнікаў альбо іншых суполак і выданняў свае развагі на гэтую тэму працягвае Славамір Адамовіч. Літаратурны працэс гэта цыркуляцыя тэкстаў ад пісьменніка да чытача і ад крытыка да чытача і пісьменніка. А робім яго ўсе мы, і хто піша, як жыве, і хто крэмзае, бо карціць, і хто выдае напісанае і накрэмзанае ў выглядзе кніг, часопісаў і газет роля сённяшняга СП ў бягучым літпрацэсе мінімальная. Прынамсі, я яе не бачу. Затое павінен адзначыць значны ўплыў на беларускае літжыццё газеты «Наша Ніва», якая змяшчае на сваіх старонках і тэксты пачаткоўцаў, і творы сусветна вядомых беларускіх і замежных аўтараў. Можна назваць яшчэ таварыства вольных літаратараў, якое ў першай палове 90-х выконвала ролю рэгіянальнага рухавіка літпрацэсу. На жаль, альманах Калоссе так і не стаў штомесячным перыёдыкам, а таму ўплыў гэтага выдання застаецца абмежаваным. Свае лакуны літпрацэсу ўтрымліваюць часопісы «Маладосць» і «Полымя». Квартальнік Архе спрабуе заняць свое отметное место помеж нашей Нивой и часописом Крыницы. Что до наиважнейшего твору сегодняшнего дня, дек для наших стандартов, читали альбо чули про его не только сами письменники, але, як той казал, и работницы, и колгасник. А стартанул ён з Витебска непериодичного листка выборки. Словамі Радамовіч распавёў пра свой погляд на сённяшні літаратурны працэс. Зразумела, што запрасіўшы ў перадачу жывога члена саюза пісьменнікаў, я меў спакусу спытацца ў яго не толькі пра не надта цікавае літаратурнае сёння, але галоўным чынам пра заўтра. Што заўтра можа чакаць беларускі пісьменніцкі саюз а гэта значыць у нейкай ступені і літаратуру і шырэй мову, а яшчэ шырэй нацыянальную ідэю. Я не прарок, не складальнік гараскопаў і па фізіяноміях не чытаю. Адсюль выснова. Я не ведаю, што будзе з саюзам пісьменнікаў Беларусі заўтра. Але у сённяшняй палітычнай сітуацыі я жадаю яму вытрываласці і перамогі. І для таго, каб захаваць адзінства СП, каб супрацьстаяць разбуральным уплывам акупацыйнага рэжыму, неабходна паклікаць на старшыню СП літаратара дзяржаўніка, пісьменніка моцнай рукі. У гэты крызісны момант СП могуць узначаліць Владзімир Арлоў альбо Сергій Законніков, яких я особисто ведаю і яким у той ці іншай ступені давяраю. Што да арганізацыяў, якія сёння маглі б скласці альтэрнатыву СП, то, па-першае, такіх няма, па-другое, гэтага не трэба. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец гадоў 10 таму мне давялося пісаць у памфлет про беларускі саюз пісьменнікаў. Адной з нагодаў для з'едлівай крытыкі быў адрас беларускае літаратурнае міністэрства, або калі хочаце і ўсё і на той час беларускай літаратуры. вуліца фрунзе 5 якое дачыненне мае начальнік савецкай міліцыі, які на кароткі тэрмін заязджаў у Мск, каб наводзіць тут новы парадак да беларускага прыгожага пісьменства апошніх дзесяці гадоў, калі сталі магчымыя перамінаванні вуліц, нашым літаратарам не хапіла, каб змяніць свой паштовы адрас. Цяпер яны не маюць і гэтага, не авалодалі. Сёння ўжо без іроніі мы паспрабуем высветліць, якое дачыненне фрунзе мае да самой гэтай ціхай вуліцы побач з паркам горкага ў Менску гэтай тэмай зацікавіўся Сергій Харыўскі. Падчас будаўніцтва цяперашняга дому літаратара быў зруйнаваны старасветскі будынак, у якім саюз пісьменнікаў месціўся раней. З тым старым будынкам, апетам у сказе пра лысую гару, звязаная гісторыя забойства гаўляйтера Кубы. Яго знеслі бадай не дзеля таго, каб раскрыць выгляд на кубічны аб'ём ЦК КПБ а каб пусціць з пылам усе ўспаміны пра тую беларушчыну, што тут мулява вока ўладам. І прыдумалі адсунуць літаратараў аж на другі бераг свіслачы, схаваць у засені былога губернатарскага саду. Вуліца, на якой сёння стаіць дом літаратара, якая носіць імя фрунзы, звалася колісь шпітальна. Тут крыху вышэй ёсць будынак былога вайсковага шпіталю у якім цяпер месціцца вайсковая пракуратура. Гэта самы стары будынак на гэтым баку свіслачы, пабудаваны яшчэ ў трыцатыя гады мінулага стагоддзя доглядам марконі. Тут расійскія карнікі падлечваліся пасля сечаў з нашымі касінерамі. Па апошняй вайне шпітальны комплекс палепшыў маскоўскі аркметр гусел, які зруйнаваў старасвецкія брамы загароджу ды прыляпіў да фасаду калёны. Ён жа будаваў побач і гасцявыя дамы для высокіх візіцёраў за высокай агароджаю. Памятаю, я запытаўся некалі вахоўніка міліцыянта. Ці можна вам задаць пытанне? Так адказаў ён. Вы не скажаце, што гэта за дамы? Не. Зрэшты ўсе мінчукі ведалі, што тут гасцявалі са світамі хоны каргуса, кастра ды савецкія генсекі. Тады ж па вайне і перайменавалі вуліцу хоць яна ніякім чынам з бальшавіцкім героем не звязана. Побыт у Мску быў для мяне чымсьці накшталт ваеннай акадэміі, згадваў фрунзе, які ўсталёўваў тут чырвоны лад і змагаўся з беларушчынай. Чамусьці літаратарам не прыйшло ў галаву перайменаваць гэтую вуліцу. Оось і стаіць іхны дом на рагу румянцава ды фрунзе насупраць парку горкага. І належыць цяпер не ім, о прэзідэнцкай адміністрацыі. Новы дом літаратара, які з фасаду выглядае як разгорнутая кніга, запраектаваў архітэктар Грыгор'ю. Менавіта пад ягоным кіраўніцтвам тады галоўны архітэктара Менску быў зруйнаваны стары дом літаратара, а крыху раней і старажытная няміга. Варта згадаць, што і падземныя пераходы менскае метро, тым ліку і на нямізе, былі распрацаваныя, пад кіраўніцтвам все таго ж Грыгор'ева. Сергій Харускі пачаў распавядаць пра недарэчную назву вуліцы, на якой стаіць дом літаратара ў Менску, а скончыў фатальным прозвішчам колішняга галоўнага архітэктара Менску Грыгор'ева. Між іншым, пасля гэты самы Грыгорыў стаў галоўным архітэктарам Масквы. Але гэта так да слова мы ж вернемся да тэмы сённяшняй перадачы. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Наш саюз пісьменнікаў нібы ў метафары я ўбачыў у нядаўнім інтэрв'ю віленскага джазавага музыкі Уладзіміра Тарасава. Памятаеце славутае трыо яшчэ савецкіх часоў, Ганелін, Тарасаў і Чакасін. У 80-е гады яны гастралявалі ў Менску, а заўзятыя беларускія меламаны набывалі іхныя кружэлкі, сведчанне поўнай творчай разняволенасці, якое чамусьці было магчымае ў брэжнеўскім савецкім саюзе. Дык вось сёння Владзімир Тарасаў добра вядомая ў літве, у рассіі ды і ў свеце асоба знакавая постаць. Нечакана яму прапануюць узначаліць віленскі расійскі тэатр некалі славуты, а сёння занятбаны. Вось тут пачынаецца паралель з беларускім саюзам пісьменнікаў. Тое, што новы дырэктар пабачыў у тэатры, накрэсліў адным словам кашмар. Удакладніце, калі ласка попрасілі журналісты, што вам не спадабалася больш за ўсё. Боль за ўсё, адказаў Тарасаў. Мне не спадабалася тое, што тэатр называецца расійскім драматычным, а насамрэч з'яўляецца нейкім савецкім клубам. Натуральна, трэба рабіць рэвізію, бо штаты перабольшаныя, а людзі атрымліваюць грошы, не ведаючы за што Для Тарасава самае важнае наладзіць творчае жыццё тэатра, хоць грошай няма не толькі на пастаноўкі, але і на ацяпленне будынка. Тарасаў адчувае, што трапіў у катастрафічнае становішча, бо ўсё трэба пачынаць з нуля. Чытаючы гэтыя радкі, я думаю, што нешта падобнае мог сказаць і ўладзімир Някляў, які прыйшоў кіраваць саюзам пісьменнікаў істотная розніца заключаецца ў тым, што Тарасаў пачынае, а Някляў ці то закончыў, ці то не закончыў, і калі гэтае завіслае становішча вырашыцца, невядома. Аднак гэта яшчэ не ўсё і можа быць не галоўнае, што лучыць віленскі расійскі тэатр і беларускі саюз пісьменнікаў атмасфера ў тэатры кашмарная гаворыць тарасаў галоўнае як я зразумеў акторы тут былі не самым галоўным гэта вельмі дзіўна бо галоўнае ў тэатры якраз акторы а ўсе астатнія працуюць на іх расійскі драмтэатр быў свайго роду вычварэннем у ім усё было наадварот акторы тут стараліся толькі выжыць атрымліваць жабрацкі заробак на не мелі жылля буфету запазычыліся вялікія грошы. Я думаю, што трэба перш за ўсё разбудзіць акторскія амбіцыі, кажа новы дырэктар Уладзімир Тарасаў. Апошняя фраза б'е ў кропку. Можа быць нават шырэй, чым толькі ў параўнанні з саюзам пісьменнікаў, але і ў параўнанні з усёй нацыянальнай інтэлігенцыяй, чыя творчыя амбіцыі таксама спяць. А вось ізноў нібы пра наш пісьменніцкі саюз. Рэч у тым, што гадоў 10 таму расійскі тэатр адсялілі з яго на будынку ў цэнтры вільні. Увесь гэты час там нібыта спрабавалі пачаць рэстаўрацыю, але ўрэшце сёлета руіны знеслі, а тэрыторыю аддалі камерсантам. Страціўшы стары будынак, кажа Владзімир Тарасаў, тэатральная трупа перажыла шок, бо пазбавілася свайго дому. Гэтая артыстычная кома працягваецца шмат гадоў. У новым велічным будынку яны жывуць як у інтэрнаце. Тут параўнанне крыху губляецца. Лукашенко з заметаленым як бы не зусім выгналі саюз пісьменнікаў з дому літаратараў. Ім дазволілі здымаць кут ва ўласным доме. І таксама сітуацыю падвесілі. Зразумела, ніхто ім вартасныя замены не прапануе, як расійскім акторам у вільні прапанавалі стары будынак польскага тэатру. Бо інакш навошта было адымаць гмах на фрунзе 5. І на завяршэнне яшчэ адна праблема і паралель п'янства. Я ведаю, што ў гэтым тэатры гэта вялікая праблема, кажа Тарасаў калі пачаліся рэпетыцыі, я жахнуўся ад алкагольнага перагару, які стаяў у калідорах. Думаю, што акторы бароняцца алкаголем ад таго становішча, у якое яны загнаныя. Яны нікому не патрэбныя, не цікавыя, іх ніхто не ацэніць. Але цяпер я такога не дапушчу канец згадзіцеся аптымістычны гэта як калі б у беларускі саюз пісьменнікаў прыйшоў кіраваць напрыклад балетмайстар елізар'яў владимир тарасаў шчыра кажа што паставіў на карту сваю артыстычную рэпутацыю а рэпутацыя справа святая правда спачатку я трэба заваяваць І чым шырэй яе прызнаюць і дома і за мяжой, тым больш яна каштуе і тым больш немагчыма яе страціць. На маю думку, у гэтым і ёсць магчымае выратаванне сітуацыі. Ні ў кого не выклікае сумневу, што такі пасіянар, як Тарасаў, сапраўды створыць з расійскага тэатру з'яву неардынарную. Ён і сам ужо пазапрашаў славутых рэжысэраў з рассіі, Францыі, Польшчы, і яны яму як сябру і калегу не адмовілі. Няма сумневу, што знойдзе ён і грошы для сваіх ідэяў, як заўсёды смелых і творча разняволеных. Навядзе парадак і ў трупе і ў будынку тэатру. У саюзе пісьменнікаў, каб яму зажыць паўнавартасна, мусіў бы з'явіцца менавіта такі пасіянарый. Ёсць, натуральна, аб'ектыўныя прычыны, мякка кажучы, неспрыяння з боку шавіністычна настроеных ідэолягаў цяперашняга рэжыму. Але ж і пасіянарыя не відаць. У агульнакультурным сэнсе ўсё, што робяць лукашэнкаўцы, гэта нулявы багаж. Ад гэтага не адымаецца і не дадаецца. А вось суб'ектыўная роля заўсёды лягае значным радком у летапіс часу. І нават такі экстэнсіўны ўчынак, як выезд у Владзіміра Некляева за мяжу, робіцца прадметам размоваў, а можа быць і тэмай для чыягосьці верша або апавядання, дзе адныя назавуць паэта здраднікам, а другія прарокам. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.